Pirmas skirsnis Viktoras Hugo, Vargdieniai Antras tomas, verti Pranas Pavilaitis Vilnius vaga 1972 metai Skaito Arnas Roselis Antroji dalis Kozetė Pirmoji knyga Waterloo Pirmas skyrius Ką galima pamatyti einant iš nivelio Praeitais 1861 metais vieną gražų gegužės mėnesio rytą praeivis, kuris pasakoja šią istoriją, buvo atvykęs iš Nivelio ir keliavo eilę Hülpą. Jis ėjo pėščias, žingsniavo tarp dviejų eilių medžių, plačių grįstų plentų, vingiuojančių kalvomis, kurios čia pakelia, čia vėl nuleidžia kelią, sudarydamos jame tarsi didžiulės bangas. Jis buvo praėjęs Lilua ir buvo senior Isaaką. Vakaruose pastebėjo šiferinę Bren Lalė varpinę, panašią į apverstą vazą. Paskumis praėjo giraitė, vienoje aukštumoje, dar toliau kryškelė, prie kurios stovėjo savotiškos jau kirminų visiškai išbarpytos kartuvės su užrašu, senasis užkardas numeris 4 ir užeiga, kurios fasadą puošė tokia iškaba, keturių vėjų viešbutis, privati ešabo kavinė. Nuėjęs dar aštuntadalį ilgien nuo šios užeigos, jis nusileido į nedidelį slėnį, kur pro arką plento pylime tekėjo upeliukas. Vienoje plento pusėje augo retų, bet labai žalių medžių salelis, kurios kitoje kelio pusėje buvo įsibarščiusios polankas ir lyg netvarkingai, bet grakščiai driekėsi į Brenl alė pusę. Dešinėje palei kelią buvo matyti smuklį, keturių tekinių vežimas prie vartų, didelis gabulys karčio piniams, žagrė, krūva sausų žabų prie gyvatvoris, rūkstančius keturkampėje duobėje kalkės, kopečios, paguldytos prie senos daržinės su šiaudiniais perdoriais viduje. Jauna mergina ravėjo laukia, po kurį vėjas nešiojo didelę geltoną afišą, matyt apie mūgės spektaklį kokios nors bažnytinės šventės progą. Usmuklės kiemo kampo palei klaną, kur plaukėjo visa ančių flotilė, Į krūmus ėjo blogai išgrįstas kelelis. Į jį ir pasuko praeivis. Už kokio šimto žingsnių praėjęs mūrinį 15 šimtmečio laikų aptvarą, smailių įvairias palvių plytų kraigų, jis atsidūrė prie didelių skliaustų akmens vartų, griežto Liudviko 14 stiliaus su stačiakampe arkos papėdę, su dviem plokščiais medalionais iš šonų. Viršum vartų kilo tokio pat griežto stiliaus trobėsių fasadas, fasadų įstatmina siena beveik lieti vartus ir jos dengia iš šono sudarydama su jais statų kampą. Pievotėje prieš vartus mėtėsi trejos akėčios, pro kurias sumišai augo visos gegužės mėnesio gėlės. Vartai buvo užkelti. Jos sudarė dvi senos išgverusios savaros, papuoštos senu surudyjusių plaktuku. Smagiai švieti saulė, medžių šakelis tyliai lingavo, šiauždėdamos to švelnių gegužės mėnesio šnarėsių, kurie atrodo sukelia ne tiek vėjo dvelkimas, kiek paukščių lizdai. Šaunus mažytis paukščiukas, matyt, įsimylėjęs, kardingai čiulbėjo dideliame medyje. Keleivis pasilenkė prie dešiniojo traminio varto akmens ir atsidėjęs ėmė žiūrinėti jo pačioje kairėje, gana plačią apvalę panašią į rutulio vidų duobutę. Šią akimirką vartai atsivėrė ir pasirodė valstietė. Ji pamatė praeivį ir suprato, į ką tasai žiūri. Čia pataikė prancūzų sviedinys tarinai ir pridūrė. O štai čia, kiek aukščiau vartose prie vinies, šarapnelio kulkos padarytas kilė. Šarapnelis medžio nepramušė. Kaip vadinasi šitą vietovę, paklausė praeivis. Ugomonas, atsakė valstietė. Praeivis atsitėsi. Įžengė keletą žingsnių ir ėmė žiūrėti pro tvoros viršų. Pro medžius jis pastebėjo horizonte kalnelį ir ant to kalnelio kažkokią figūrą iš tolo panašiai į liūtą. Jis buvo Vaterlo kautinių laukia. Antras skyrius – Ugomonas. Ugomonas nelemta vieta – Pirmoji kliūtis, pirmasis pasipriešinimas, kurį prie Vaterlo sutiko didysis Europos miškakirtys, vadinamas Napoleonu. Pirma kieta šaka, į kurią atsimušė jo kirvis. Anksčiau čia buvo pilis, dabar tik tai ferma. Ugomonas senovė žinovui Hugomonas, ši pilis pastatyta Hugo Siro de Somerelio, to paties, kuris dosniai apdovanojo Vilje Abatijos šeštąją kapelioniją. Praeivis stumtelėjo vartus alkūnę užkliudydamas seną brikelį stovintį tiesiais ir įėjo į kiemą. Šiame vidinėme kieme visų pirma jį labiausiai nustebino 16 šimtmečio laikų vartai, panašus į arką, nes viskas aplinkui buvo sugriuvę. Griuvėsiai dažnai sukelia didingumo įspūdį. Šalia arkos sienoje buvo kiti vartai su Henriko ketvirtojo laikų skliautiniais akmenimis, o pro tuos vartus matėsi vaismedžių sodas. Netoli vartų mėšlo dobė, kauptukai ir kastuvai, keletas karučių, senas šulinys su akmeninė plokšte – iš priešakių ir geležinių suktuvų, šokinėjo skumeliukas, kalakutas, vėdokliai skleida suodega, koplyčia su mažyte varpinėle, prie koplyčio sieno žydinti špalerinį kreušį. Toks atrodė šis kiemas, kurį užkariauti buvo Napoleono svajonė. Šis žemės kampelis, jeigu jis būtų pajėgęs jį paimti, galimas daiktas jį būtų padaręs pasaulio valdovu. Čia vištos kapstosi podulkės, girdėti urzgiant, Tai išėpęs dantį šuo, kuris dabar atstoja anglus. Anglai čia buvo verti pasigėrėjimo. Kuko vadovaujamos keturios gvardiečių kuopos čia septynės valandas laikė pašėlusi ištisos armijos spaudimą. Ugomona žiūrinti į žemėlapyje, geometrinėme plane, draugė su pastatais ir aptvarais yra netaisyklingas tačiakampis vienu nukirstų kampu. Šitame kampe apsaugotame sienos, nuo kurios buvo galima prisikišų šaudyti į puolančiosius, ir yra pietiniai vartai. Ugomonas turi dviejus vartus – pietiniai pilies vartai ir šiauriniai fermos vartai. Napoleonas pasiuntė prieš Ugomoną savo brolį Žeromą. Žeromas Bonapartas jaunesnysis Napoleono brolis. 1807 metais jo pasodintas į Vestfalijos karalystės sostą. Čia susikirto Giljemino, Fua ir Bašlių divizijos. Čia nesėkmingai kovojo beveik visas Reilio korpusas. Kelermanas į šią herojišką sieną išleido visą savo sviedinių atsargą. Bodioeno brigada tik per didelį vargą įsiveržė į Ugomoną iš šiaurės, o Sua brigada, nors ir buvo įsilaužusi į ten iš pietų, vis dėlto jo negalėjo paimti. Fermos pastatai juose kiemą iš pietų – dalis šiaurinių vartų, kurios sudaužė prancūzai, karo užsikabinę už sienos. Tai keturios lentos prikaltos prie dviejų skersinių ir jose aiškiai matyti randai gauti atakos metu. Vidaus kiemo gilumoje matyti pusiau atidari šiauriniai vartai su lentiniu lopiniu vietoj prancūzų išmuštos durų pusės, dabar kabančios ant sienos. Jie įtaisyti sienoje iš apačios akmeninėje, aukščiau iš plytų užstojančių kiemą iš šiaurės. Tai paprasti įvažiuojami į vartai, kokius galima matyti visose fermose. Dvi plačios savaros sukaltos iš netašytų lentų, už vartų driekėsi lankos. Kova dėl šitos angos buvo inirtinga. Ant vartų staktų ilgai matėsi krūvinų rankų pėtsakai. Kaip tik čia ir žuvo Bodioenas. Kautynių uraganas lygi šiol dar jaučiama šiame kieme. Siaubas tebėra išlikęs. Čia tarytum sustingęs mūšio įdukis. Viena lieka gyventi, o kita numiršta. Tai būta regis tik vakar. Sienos agonizuoja, akmenys griūva, spragos dėjoja. Pralaužimai panašus į žaizdas. Palinkę medžiai dreba, tarytų mėgintų pabėgti iš čia. Šis kiemas 1815 metais buvo daugiau apstatytas negu dabar. Pastatai vėliau sugriauti, jame sudarė kyšulius, kampus, staigias alkūnės. Čia buvo įsitvirtinę anglai. Įsiveržę prancūzai negalėjo įsilaikyti. Šalia koplyčios riauksų išgriautas, gali sakyti, išdraskytas ponų buveinis pastato sparnas. Tai visa, kas yra išlikę iš Ugomono pilies. Pilis buvo tapusi tvirtovę, koplyčia blokhauzų. Čia žmonės žudė vieni kitus. Prancūzai apšaudomi iš visų pusių, iš už sienų, iš palėpio aukštumos, iš rusių gilumos, pro visus langus, pro visas orlaidės, pro visus plyšius, mūrę, atitempė ryšulius žabų ir padegė sienas bei žmonės. Gaisras buvo atsakymas į kartečią. Sugriautame pilies sparne pro apkaltus geležiniais pinučiais langus matyti suniokotų svarbiausiojo plytų pastato kambarių likučiai. Šiuose kambariuose buvo įsitvirtinę anglų gvardiečiai. Sraiktiniai laiptai, suardyti nuo apatinio aukšto lygi stogo, atrodo panašus į sudaužytos kreuklės vidurius. Laiptai ėjo per du aukštus. Laiptuose apgulti ir jų viršų svaryti anglai suardė apatinės pakopas – Dabar šių plačių mėlyno akmens plokščių krūva riokso dilgėlėse. Koks tuzinas pakopų dar laikosi sienoje. Ant priešakinės iškaltas trišakis. Šios nepasiekiamos pakopos tvirtai guli savo lizduose. Visa kita laiptų dalis panašiai į bedantę žiauną. Čia pat stovi du seni medžiai, vienas išdžiūvęs, kitas pažeistas prie šaknų, tačiau kiekvieną balandį sužaliuoja. Nuo 1815 metų jis pradėjo aukti pro laiptus. Tarpusavio žudynės vyko koplyčioje. Joje dabar vėl tylu, tačiau atrodo jį keistai. Nuo tos kruvinosios dienos čia nebuvo laikomos pamaldos, tačiau altorius joje pasiliko, medinis negrabaus darbo altorius prišlietas prie netašyto akmens luito. Kalkėmis išbaltintos keturios sienos, priešais altorių durys, du mažiukai skliaustuoti langai, ant durų didelis medinis kryžius su nukryžiuotoju, po kryžiumi keturkampį orlaidį, užkimšta gniužte šieno, viename kampe prie žemės seni visiškai sudužę langų rėmai, tokia ši koplyčia. Netoli altoriaus prikalta medinė šventosios onos statula iš 15 amžiaus. Kudikėlio Jėzaus galva nunešta šarapnelio. Prancūzai tik trumpam užėmė koplyčią, paskui iš jos buvo įstumti ir ją padegi. Liepsnas buvo apėmusio šios griuvėsius. Koplyčia virto degančią krosnimi, durys sudegė, lubo sudegė, medinis kristus nesudegė. Ugnistė palėtė jo kojas, kurių belikė tik pajuodė, stramgaliai ir toliau nėjo. Tai stebuklas, anot vietos gyventojų. Kūdikėlis Jėzus numušta galva nebuvo toks laimingas kaip Kristus. Visos sienos išmargintos įrašais. Prie Kristaus kojų galima įskaityti šį vardą. Henkinezas, grafas Derijo majoras, markizas ir markizė de Almagro, Havana. Pasitaiko ir prancūziškų vardų su šauktukais reiškiančiais pasipiktinimą. 1849 metais siena buvo išbaltinta. Čia nacijos įžeidinėjo viena kitą. Kaip tik prie šios koplyčios durų ir buvo rastas lavonas laikas rankoje kirvi. Tai buvo jaunesniojo leitinanto Legro lavonas. Išeini iš koplyčios ir kairėje pusėje pamatai šulinį. Jų yra du šiame kieme. Paklausi, kodėl prie šito šulinio nėra kibiro ir trauktuvo. Todėl, kad iš jo niekas nesime vandens. Kodėl iš jo nesime vandens? Dėl to, kad jis pilnas greučių. Paskutinis žmogus, kuris iš jo šulinio sėmė vandenį, vadinosi Giljomas Van Kilsomas. Tai buvo valstietis, gyvenęs Ugomone ir ten dirbę sodininkų. 1815 m. birželio 18 dieną jo šeima išbėgo ir pasislėpė girioje. Giria, juosianti Vilje Abatiją, Kelias dienas ir kelias naktis teikė prieglaudą visiems nelaimingiams išbėgiojusiems gyventojams. Dar šiandien yra išlikę kai kurie aišku ženklai. Seniai apdegę rastigaliai brusginuose rodo šių pasigailėtinų stovyklų vietas. Giljomas Van Kilsomas pasiliko Ugumane saugoti pilies ir pasislėpė Rusiją. Anglai ten jį surado. Kareiviai jį ištraukė į slėptuvės ir muždami plokščiają kardo pusę privertė išgazdintą žmogų jiems tarnauti. Jos kankino troškulys – ir Giljomas turėjo nešioti jiems gerti. Tai šito šulinio įsėmė vandenį. Daugeliui tai buvo paskutinis gurkšnis gyvenime. Šitas šulinys, iš kurio gėrė tiek daug pasmerktųjų žūti, turėjo žūti ir pats. Po kautinių labai skubėta laidoti lavonus. Giltinė turi savotišką paprotį erzinti pergalę, po šlovės jį pasiunčia ligas. Šiltinė būtinas triumfo priedas. Ta šulinys buvo gilus ir jis buvo paverstas kapu. Į jį sumesta 300 negyvėlių galimas daiktas pernelyg skubėta. Ar visi buvo negyvi? Padavimas sako, kad nepasakoja, kad naktį po laidotų višulinio buvę girdėti silpni balsai šaukiantį į pagalbos. Šulinys stovi vidury kiemo, iš trijų pusių jį su pasienos pusiau iš akmens, pusiau iš plytų, tai nelyginant širmų palos, primenančios keturkampį bokštelį. Ketvirtoji pusė atvira. Iš čia ir semta vanduo. Užpakalinėje sienoje yra kažkas panašaus į netaisyklingą apskritą langutį, galbūt tai sviediniu išmušta skilė. Šis bokštelis kažkada turėjo lubas, kurių belikė tik sijos. Dešniosios sienos geležiniai ramščiai yra kryžiaus formos, pasilenki ir žvilgsnis dinksta giliame plytų cilindrė, tenai tiršta tamsa. Aplinkui šulinį visa sienų papėdė apgošta dilgėlių. Čia nėra plačios mėlynos akmeninės plokštės, kuri Belgijoje sudaro priešakinę šulinio sienelę. Mėlyna plokštė čia atstoja skersinių sutvirtinti penki ar šeši beformiai mediniai rastigaliai, kreivi ir gumbuoti panašus į didžiulius greučių kaulus. Nebėra nei kibiro, nei grandinis, nei trauktuvo, tik dar užsilikusi akmeninė gelda vandeniui nutekėti – Joje susirenka lietaus vanduo ir atkarčiais iš kaimininių giraičių atskrenda paukštis, atsigeria ir nulekia. Vienintelis dar gyvenamas namas šiuose griuvėsiuose – tai fermos namas. Šio namo durys į kiemą. Šalia gražios gotiško stiliaus užrakto plokštelis įstrižai pritaisyta geležinė dobilo lapo formos rankina. Ta akimirksnį, kai hanoveriečių leitinantas Vilda pagriebė už šios rankinus, norėdamas pasislėpti fermoje. Prancūzų pionierius kirviu jam nukirto ranką. Šeima, kuri dabar gyvena name, tai senėjo mirusio sodininko Van Kilsomo palikonys. Žilaplaukė moteris man pasakoja, aš viską mačiau. Man buvo treji metai. Mano vyresnioji sesuo bijojo ir verkė. Mus nugabeno į gyrę. Mane ant savo rankų nešė motina, kad geriau būtų girdėti, žmonės atsiguldavo – ir prispausdavo ausį prie žemės, o aš mėgdžiojau patranką, sakydama bum bum. Už vartų po kairiai, kaip sakėme, buvo vaismedžių sodas. Sodo vaizdas baisus. Sodas iš trijų dalių, beveik galima sakyti, iš trijų dramos aktų. Pirmoji dalis yra gėlynas, antroji vaismedžiai, trečioji giraitė. Šios trys dalys turi bendrą aptvarą – Nuo įėjimo pusės pilies ir fermos pastatai, iš kairės tvora, iš dešinės siena, gilumoje siena. Dešinioji siena plytinė, gilumos siena akmeninė. Pirmiausiai eini gelyną. Jis yra žemiau, apsodintas serbentais, apgoštas laukinio augalų ir baigėsi monumentale tašytų akmenų terasa su apvaliais turėklų stulpeliais. Tai buvo didžiūno sodas, to pirmykščio prancūziško stiliaus, kuris gyvavo prieš Lenotrą. Dabar čia griuvėsiai ir erškiečiai. Nuoroda. Lenotras, 17 amžiaus sodininkas dekoratorius, Versalio, Fonteneblo ir kitų karališkųjų sodų įrengėjas sukūręs vadinamųjų prancūziškų parkų stilių. Nuorodos pabaiga. Piliastrai apvainikuoti bumbulais panašiais į akmeninius sviedinius. Dar iki šiol tebėra išlikę 43 tulpeliai ant pastovėlių, kiti mėtosi žolėje. Beveik visi apdraskyti šautuvų kulkų. Vienas nukirstas tulpelis laikosi ant savo sudaužyto galo, tarytum nulūžusi koją. Tai į šitą gėlyną, esantį žemiau vaismedžių sodo, buvo įsigavę šeši pirmojo lengvųjų pėstininkų pulko šauliai – ir negalėdami iš ten išeiti, užklupti ir persikėmi nelyginant lokiai savo ištvoje, stojo į kovą su dviem hanoveriečių kuopomis, kurių viena buvo ginkluota karabinais. Hanoveriečiai sugulė už šios baliustrados ir šaudė iš viršaus. Bebaimiai šauliai šaudydami iš apačios šeši prieš du šimtus, neturėdami jokios priedangos įskyrų serbentų krūmus, įsilaikė ketvirti valandos, kol buvo nukauti. Palipi kelias pakopas ir iš gelino pereini į vaismedžių sodą. Čia kelių kvadratinių tuazų plote mažiau kaip per valandą krito 1500 vyrų. Atrodo, kad siena ir dabar pasiruošusi kautynėms. Joje tebėra 38 šaudomosios angos, anglų prakaltos nevienodame aukštyje. Priešai 16 angą yra du anglų kapai su granitiniais antkapiais. Šaudomosios angos yra tik pietinėje sienoje, iš pietų buvo vykdomas svarbiausias polimas. Nuo lauko pusės šią sieną dengia aukšta gyvatvorė. Čia prieja prancūzai tarė, kad jiems reikės paimti tik tai gyvatvorę. Perėjo per ją ir atsidūrė prie šitos sienos. Tai buvo kliūtis ir spastai. Už jos anglų gvardija, 38 ambrazūros, šaudančios visos iš karto, kulkų ir sviedinių audra ir sua brigada čia buvo parblokšta. Šitai prasidėjo Vaterlo kautynis. Vis dėlto suodas buvo paimtas. Nebuvo kopečių, tad prancūzai lipo ant sienos kabindamiesi nagais. Po medžiais kovėsi vyras prieš vyrą. Visa žolė aplinkui buvo plaistyta krauju. Čia buvo sunaikintas 700 vyrų Nasau batalionas. Išorinė sienos pusė, prieš kurią stovėjo dvi Kellermano baterijos, visai išvarpyta kartečiais. Tačiau ir šis sodas, kaip ir kiekvienas kitas, yra jautrus gegužiui. Jame taip pat žydi vedrynai ir saulutis, žolėjame aukšta, čia ganusi darbiniai arkliai, ašutinės virvės, ant kurių džiūstas kalbiniai tyso tarp medžių ir verčia lenktis praeivius, žengi šituo dirvonu ir koja nuolat smunka į kurmerausius. Tankioje žurėje matai brinkstant išvirtusi, bet žaliuojantį medžio kamieną. Prie jo mirdamas prisišlėjo majoras Blakmanas. Po aukštų medžių šalimai skrito vokiečių generolas Dupla, prancūzų kilmės, emigravęs su šeima po to, kai buvo atšauktas Nanto ediktas. Nuoroda Nanto ediktas išleistas 1598 metų balandžio 13 dieną karaliaus Henriko ketvirtojo formaliai užbaigė religinių karų Prancūzijoje periodą. Liudvikas XIV 1685 metais atšaukė Nanto ediktą, tuo sukeldamas masinę hugenotų emigraciją. Nuorodos pabaiga. Visiškai greta palinkusi sena lygota obelis sutvarščių iš šiaudų ir molio. Beveik visos obelis griūva nuo senatvės. Nėra nei vienos, kurioje nebūtų įstrigusi šautų ar šrapnelio kulka – daug medžių greučių šiame sode. Tarp šakų skraido varnos, tolumoje matyti giraitė, kurioje žydi daugybė žibuoklių. Čia nukautas Bodioenas, sužeistas Fua. Čia siautėjo gaisras, kerdynė, žudynis. Čia srautingai tekėjo upelis iš susimaišiusio anglų, vokiečių ir prancūzų kraujo. Čia šulinys grūste prigrūstas lavonų – Čia išmuštas Nasau pulkas ir Braunšveigo pulkas, nukautas Diupla, nukautas Blakmanas, sumalta Anglų gvardija, sutriuškinta 20 batalionų prancūzų, iš tų 40, kurie sudarė Reilio korpusą. Vien tik Ugomono pilies griuvėsiuose sukapota, sumaitota, išgalabita, sušaudyta, sudeginta 3000 žmonių. Ir visa tai vien tam, kad šiandien koks nors valstietis galėtų pasakyti keleiviui, ponė, Duokite man tris frankus, jeigu norite, aš jums papasakosiu, kaip vyko Vaterlo kautynės. Trečias skyrius, 1815 metų, birželio 18. Grįžkime atgal, tai kiekvieno pasakotojo teisė, ir persikelkime į 1815 metus ir net truputį prieš tą istorinį momentą, kada prasidėjo kautynės paminėto šios knygos pradžioje. Jei naktį iš 1815 metų birželio 17-18 dieną būtų nelyja, Europos ateitis būtų kitaip susiklojusi. Keletas per virš iškritusių vandens lašų palaužė Napoleoną. Kad Vaterlo užbaigtų Austerlicą, apvaizdai reikėjo tik truputėlio lietaus – Pakako praplaukti dangumi debesiui, kurio tuo metų laiku neturėjo būti, kad sugriūtų ištisas pasaulis. Waterloo kautynės galėjo prasidėti tik pusę dvyliktos ir Bliucheris spėjo laiku atvykti. Kodėl? Todėl, kad žemė buvo patižusi. Reikėjo truputį palaukti, kad pradžiūtų žemė ir galėtų manevruoti artileriją. Napoleonas buvo ir jautėsi esas artilerijos karininkas. Šio nuostabaus karo vado esmė išreikšta vieną frazę jo pranešime direktorijai – apie abukirą. Toks ir toks iš mūsų sviedinių užmušė šešis vyrus. Nuoroda. Abukiras kaimas Egipto pajūryje. 1798 metais netoli jo įvyko jūrų kautynis, kuriuose anglai sunaikino prancūzų laivyną ir atkirto Bonaparto kariuomenę nuo Prancūzijos. Visi jo kariniai planai paremti artileriją sutelkti į tam tikrą tašką artileriją, štai kur jo pergalės raktas. Priešo generolo strategiją jis traktuodavo kaip tvirtovę ir joje pramuždavo spragą. Silpnas vietas jis sugniuždydavo kartečia, kautinės pradėdavo ir jų baigti nulemdavo patranką. Jo genijus, tikslaus nutaikymo genijus. Pramušti kare, įskaidyti pulkus – pralaužti liniją, sunaikinti ir išblaškyti glaudžias voras, štai jo tikslas – smokti, smokti, smokti be atvangos. Šį darbą jis irgi patikėdavo sviediniui. Kare, prancūziškai kariai, keturkampio formos pėstininkų rykiuoti naudota kavalerijos atakoms atremti. Grėsminga sistema, kuri sujungta su genialumu, 15 metų darė šiniūrų karo meistrą nenugalime. 1815 metų birželio 18 dieną jis juo labiau pasikliovė artileriją, nes skaičiaus persvara buvo jo pusėje. Wellingtonas turėjo vo 159 pabūklus, Napoleonas jų turėjo 240. Įsivaizduokite, kad žemė sausa, artilerija gali lengvai judėti, kautynis prasideda šešiomis ryto. Kautynės būtų buvusios laimėtos ir baigtos dviejomis, atseit trys valandos prieš netikėtą prūsų pasirodymą. Ar didelė dalimi kaltas Napoleonas dėl šių kautinių pralaimėjimo? Ar galima už laivo sudužimą kaltinti vairuotoją? Ar aiškaus Napoleono fizinių jėgų sumenkėjimo šiuo laikotarpiu nekomplikavo ir tam tikras jo moralinių jėgų nusilpimas? Ar per 20 karo metų nesusidėvėjo tiek ašmenys, tiek ir makštys, nepavargo tiek dvasia, tiek ir kūnas? Gal jisai nors tas ir labai apmaudu veikiau jau buvo veteranas, o ne karo vadas. Vienu žodžiu, ar šis genijus, kaip manė daugelis žymių istorikų, jau nebuvo pradėjęs blėsti, ar neimdavo išėlti, kad pats nuo savęs paslėptų savo bejėgiškumą, ar nepradėjusiai sviruoti, numanydamas savo netikrą rytojų ar nebuvo praradęs pavojaus nuojautos, kas tai pavojinga vyriausiam vadui. Ar šiems didiems realybės žmonėms, kuriuos būtų galima vadinti veikimo gigantais, neateina toks amžius, kada jų genijus darosi trumparegis. Idealo genijams senatvė neturi galius. Dantei, Mikelandželui senti reiškia aukti. Nejaugi Hanibalams ir Napoleonams tai reiškia smukti – ar Napoleonas nebuvo praradęs tikrojo pergalės jausmo, ar jisai jau nebemokėjo pažinti po vandeninių uolų, numatyti spastų, žiūrėti griūvančio bedugnis krašto, ar jis nebuvo praradęs dovanos nujausti katastrofą? Nejaugi jis, kuriam kitados buvo žinomi visi triumfo keliai ir kuris nuo savo žaibuojančio kovos vežimo aukštumos valdoviškų pirštų juos nurodydavo – dabar nelemto suglumimo apimtas traukė savo triukšmingų legionų voras į bedugnį? Ar jo 46 metų vyro nebuvo ištikęs visiškas pamišimas? Ar šis titaniškas likimo vežėjas nebuvo pavirtęs tik baisingų nutrūkt galvių? Mes anaip tol taip nemanome. Jo sudarytas kautinių planas visų nuomonė buvo šedevras. Smokti tiesiog į sąjungininkų linijų centrą – pramušti spragą priešininko eilėse, perkirsti priešo kariuomenę per pusę, nustumti Britus prie Halo, o Prūsus prie Tongro, atskirti Wellingtoną nuo Bliucherio, paimti Monsenžaną, užvaldyti Briuselį, nublokšti vokiečius į Reiną ir anglus į jūrą. Štai ką Napoleonas buvo sumanęs pasiekti šiuose kautynėse. Tolimesnius veiksmus būtų nurodžiusios aplinkybės. Mes, žinoma, nesiruošiame čia rašyti Vaterlo istorijos. Vienas iš pagrindinių mūsų pasakojamos dramos etapų yra susijęs su šiomis kautynėmis. Bet pačių kautynių istorija nėra mūsų pasakojimo objektas. Bet togi ši istorija jau parašyta ir meistriškai parašyta. Napoleono vienu požiūriu ir ištisos istorikų plejados kitų požiūrių. Istorikų plejada – Valteris Skotas, Lamartinas, Volabelis, Šarasas, Kine, Tieras. Autoriaus pastaba. O kai dėl mūsų, tai palikę istorikams tarp savęs vaidytis, mes liksime tik tolimo žiūrovas, praeivis lygumoje, ieškotojas, pasilenkęs prie šio žemės sumaišytos su žmonių lavonais, galbūt regimybę laikantis tikrovę –